อยู่ในมันนี่ก็นี่ใจข้างไหนนี่จะเป็นบุญเป็นกุศลให้าสลาดใจเขาเป็นบุญมันเถื่อนสั่นเพิ่มเิ่มสั่นบุญมันเกิดขึ้นจากเป็นหน่อยใบหนามันเป็นยังไงั้งนจ่ที่บ่ายใส่เป็นใหม่บางที่งบางอย่างมันเป็นผักมันก็นั่นนะให้ท่านได้มันจะเป็นบุญ เยขนมันกินเป็นใช่ไหมนั่นหมายถ้ามันจะเป็นหมุนดอกของมันหอมน้ำมันดูชาพรเราะนาไตมันจะเป็นหมุนอย่างนั้นเกิดไม่รับไม่ว่านี่แต่นั้นท่านท่านจงกลมภาวนาบนั้นผีท่านเห็นมันสะอาดงามตาเข้าไปเห็นเข้าไปดึงออกได้ออกเพื่อเห็นไหมสะอาดมันเสียอย่างนี้มันก็เกิดยิ้มเกิดกุศล แต่มันไมืออึดมันปัหาเป็นปหาไม่เป็นหรอกแตใช้มันจะไมได้ ไม่รู้จักว่าอันนั้นมันเป็นบุญมันจะแบบมีท่านที่เคยเกิดให้ตั้งไม่เคยสนใจไม่เคยเข้ใจเรื่องของบุญเห็นเป็นไปเอไปว่าไปเอาบุญแต่ไม่เคยสนใจจักเชื่อจะให้ยังได้ยอะยังเด้บุญมันไม่ใจว่เงินเป็นจังได มีประโยชน์ใดที่คือๆได้เห็นได้ท่าน่นะพระเดินที่เดินไปหัดบนอีตาทั้งสงไล่ยูแล้วเอาเนี่ยหัวก้นแสงหนังรับจ้างเล็ดตัวเล็กเท่านั้นสตางค์เท่านี้เท่านี้สตางค์เอาขานไปขานหน้าอยู่หันแต่จ้าเราหูยังสาจนเราถ่ายเราวจ้าสองตาไม่ใช่ไปว่าไปว่าฝ่ายชาเสริมมุ่งทำบุญทำกุศลเรื่องนั้นเป็นไปเสียร จะสีภาหาถ้าพาไปเราโอ้ได้มาส่วนหน้ามึงได้อาจจะมากกว่างานเราว่าพวกมาสมโอขมยังที่นี่มันเลี้ยงกินก็ได้พาดำเดินแต่เราไม่มาได้หายเลยแบบเงินแท่งก็ยังนี่เพราะจะมาเป็นพระโอเคมีเงินมีทองอย่างนี้บริจิตตามมา นี่แต่แต่หนืาผู้ใหญ่ก็มีอะไรให้คนจะได้บุญได้เยอะคนอยากได้เงินเด้ท่านเขาได้ของมันนี่ได้ให้ได้ได้เยอะได้ได้ยิ่งยิ่งเหรอเ็มีจักบุญมาได้เพิ่มแต่งไปเพื่อให้บุญมั่นคแต่ในอี่บายยังไมงแต่เป็นเสียบสร้างบุญมันไม่มีเสียมีเป็นแต่มัาเป็นมันบัตรถือเองจะได้ต่างเป็นเงาความดีแบบนี้ คือหนึ่งเป็นยินเป็นกุศลเกิดในคนใดศาสตร์ใดเกิดมีความสุขกายสุขใจมันบ่มีมันวัดถูก็สิยึดยุกยึดให้กันได้มันแก่ตัวหน้าจะให้ยินเอาความแม่มันแก่ตัวดังนั้นดังนี้บ่คือเรายินได้ให้ไม่ได้ยินเี็นไม่น่านี่คือคนมีจักยินเป็นเป็นควบขี่ดังให้ ว่าจะไหนจะไปสร้างอะไรกันท่านพาโจกหนึ่งโจกหนึ่งโจกีดังไหนเงินหัวเอาเงินเอาแค่ถึงเพรามันแจกใช้ไปแล้วเหมือนเด้ไหนไหนไหนให้เป็นไหนเหรอเจ็บไหนใช้เหรอนั่นก็คือเรื่องข้างในเท่านั้นกินได้บ่มันก็เห็นว่าเบื้องหน้ามันเยอะกินหนึ่งมันเป็นเป็นไส้เดียเหรอวมันจ็ได้เยอะมันจะเอากันกิน นักคิดคิดเรื่องต้องอยู่ในเส้นต่อไปช่วยพาคนนี้ถ้าแน่นอนผมไม่ต้องยืนถ้าไม่ถือตัวท่านยืนเอายืนเดี๋ยวครูบาอาจารย์ทางน้ำทางจากไปได้คนเดียวทุกข์ยากลำบากเป็นยืนเป็นกุศลให้ความทุกข์แก่ท่านต้ามทุกข์นั่นที่เป็นคนว่า มันบริสิทธิ์ไปท่านนั่งนะมนอย่างนี้เป็นแต่ไม่ที่เอาเฮ็ดอันนี้ที่เอาเฮ็ดอันนี้ที่เอาเท่านั้น มันบริสิทธิ์ว่าบุญกุศลมันเป็นวัตถุหรืมันเป็นหน้ามาท่านถ้าไม่เห็นใจว่าเป็นหน้ามาท่านคิดได้หนึ่งกูได้เห็นท่าหนึ่งกูได้หลายท่าเสร็จหนึ่งกูได้เดินตะกลมเท่านั้นหนึ่งกูได้ทีจาจ้าจร่งอย่างจริงนี่ รักษาจิตรักษาใจให้สงบให้เยือกเย็นในวิธีบุญกุศลที่เป็นท่านได้แะ่สัรพสัตวทั่วไปคิดไปในงานดีเล่นดีมันจะเย็นใจมันจะเป็นบุญมันไดืเย็นได้มันเดือดร้อนพอเราคิดไปในงานดีเล่นดี จิตไปถึงความดีถึงตัวท่าน ใจมันกะสุ่มสุ่มเบิกบานยิ่งอย่างแจ่มใส คิดกันสักคนคิดไปในทางเสียทางเสียเป็นจะให้รักษาใจที่กายของเราเนี่ยกายของเราก็ต้องรักษาเห็นไ่มรักษาหลอกมันโซกกระโปกเราเห็นหนจ้ะมีการรักษา มีการอาบน้ำอาบท่ามีการดูแลรักษาสิ่งไดเป็นสิ่งแจกสิเปลี่ยนกาย ท่านเห็นโคกโคกโคกโกท่านเห็นนางเห็นนิ้นเขาก็เห็นกะลีเดี๋ยวยังนั่นยังจะสิหยาบใส่เตะใต้เลยขาหักขาเห็นเด็ดหนูสีน้าสีขคุยสีข้นสีหยาบใส่หยาบใส่แต่ยมันเม่นอี ทั้งทั้งนั้นอนึ่งก็ล้างได้ไหวใจให้ก็ยังรักษาเกี่ยวาัตาง่ามตา ใจให้ก็ต้องรักษาอารมณ์ปัญญาจึงได้สิเมาสิเหม็นสิเป็นพิษเป็นไข้สิท่านเส้นเดือดร้อนหัวใจใจให้ก็หยุดก็เว้นบางอย่างใจมันก็บ่สะอาด ใจมันก็บ่สุขบ่สบายเหมือนกัคิดไปนมด ว่ามันเน่านันเหม็นมันเป็นผิดเป็นไข้เขาดาเขาดาแต่จกการเล่นสมัยใดก็ยังไม่มาคิดมาถึงใจห้าวห้าวเวลาเขาขโมยจริงหนังจริงอยู่แต่แกการเล่นสมัยใดคิดไปเรื่องก็ะเดือดร้อนมาเขาโยนเกอนห้าเขาทำผิดแกห้ามันจะเป็นเล่นเป็นไพ่ใจไปสงบให้เป็นจัง นี้สติรักษาเอานี้มีปัญญาในสอนใจทั้งตัวเป็นสลาดรักษาใจ รักษาใจทั้งตัวได้ใจสุกใจสบายคนงูนี่ต่จะเพขึ้นหาไรมาเผาใจ มันจะเดือดร้อน ใจเป็นหนึ่งด้านสิจะงบได้มันจะให้รักษาให้พิจารณาให้พิจารณาเป็นใจใส่กับเวทได้จากบุญกุศลนี่ใจนั่นแต่ที่นั่นปัญญานั่นมีชาคนหิวไม่ให้ทำใจทั้งเป็นเยือเย็นทำใจทั้งเป็นสงบสุข ่าพิจารณาสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันบ่เป็นผิดเป็นไพ่ตาเห็นก็เอาบุญจากลูกที่เห็นเนี่ยหูได้ยินก็เอาบุญจากเสียงที่ได้ฟังเนี่ยจมูกได้กินก็เอาทางนั้นน่ะเป็บุญเท่านั้นหาสลาดหาเงินยังมีท่าทั้งที่มีตามีหูมี ดังนี้ยญิงมีใจที่ต่างจากคนอื่นเขาจะให้ยาขลาดนั่นเอาความดีนะใส่ตัวว่าได้ก็ตามนี่ก็ตาม คนแก่คนตายมันไม่เว้นไว้หนาคือไดทั้งนั้นตายมากคนโง่ก็เสียทาหาดทาคิดหวัง ความสละก็ได้ยินได้กุศลได้ความสุขความสบายได้ความเคลื่อนังได้แก้ตัวมันจะมาให้ตำหนาดความตำหนาดนั้นเป็นทางแห่งความตายเป็นทางแห่งความยิบหายเป็นทางแห่งความเดือดร้อนขวามสลัดโดยประมาทเอายินเอากุศลนก็ได้ยินได้กุศลหนึ่งก็เอาหนึ่ง ยืนก็เอาไอ้ยุคนี้รับเป็นนื่นตาเอาเป็นยินเป็นกุศลเย็ดเย็ดแต่สมหน่อยอยู่ว่ายุบว่าถอยมันก็ได้ร้ายเองแบบดูไข่กัญญาไป ตัดกขี้งาน่ไดงใส่งานไปกองเขาปล่อยเฮ็ดเอาเนี่ยดูใส่เอ้ยเย็ดใบเยอะดอกไม้ยากเห็นไหมก็ดใส่ใจใไปงานถึงเจ็บเอา มัเห็นใหญ่มาไอ้เนี่ยเห็ดเนี่ยเออหรือไผ่ได้เยอะดอกหัวเยื่อไปเพี่อสิเที่อเดินตักเนี่ยแล้วงานเพิ่มกระตาเห็ดหรือไผ่เห็นว่าดาวเยอะเยอะเยอะไปบกเก็บจักเสียว่าไม่หน่อยเห็นไหะบ้านเห็นเที่ยงม่นมีนายใหญ่แม่กินกินหนังเนี่ย เมื่อกินมาเอ้ยกูแสงเห็นดอกเดียวน่ะไปเสียดาจะไหนไปใส่ก็ดีก็ยาเหลือเข้าไปในเสี่ยวมันเหลือมาเวมะมันหิวเด้ใส่เยอะจะไม่หน่าก็เรียกอาแล้วแบบนี้แบบเดียวมันทำคิดจังสั่นนี่มไม่ไงดอกเมื่อเลี้ยงเวลายจะเอาหลอกกูเหรอ นี่ยมกระถาบเนื่ออื่นกระถาบเดื่อยไปผู้เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวไปนั่นเดื่อยเขาก็ได้หลายเขาก็บอกประมาทเขาก็จะเป็นคนแบบลูกไข่เป็นคนแบบเนี่ยเก็บเอาเร่งสิ่งนี้ความดีเขาทำได้การได้สมัยใดเขาทำไปสมุทุกวันมันหลายไปเองแบบ ดิฉันจะให้ดันหน้าดันเทระเต้นเทระเต้นไปนั่นจะเป็นให้หนูให้นั่งดันดันในทุกอยูทุกวันมันจะเป็นทงนี่ดันเทระเต้นเรื่องเทระเต้นเท่านั้นบุญกุศลจะทำนั่งนั่งเก็บเอาอยู่นั่นนิดหนึ่งหน่อเดี๋ยวความโบราณเรื่องกองไข่นันจะหนักหน้าร้ายเลี้ยงเองล้วเด็กจริงหรืออาศัย ในบุญกุศลที่ให้สั่งไว้เราจะเอาเด็กท่านเด็กกินเด็กภาวนาหรือเอาเด็กกินไว้ก็นี่เล็ดกรรมเอาไปสายาเสียบมันนั่นเราเล็ดนึกถึง เป็นพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ใจมันจะเย็นท่านอ่ะคิดไปจริงใจตรงใจนอกร้ายนี่จ้ะ เป็น ท่านหนึ่งแล้วตามนี้ก็เดินเดินนี้นี่ก็เดินฟังท่านที่เป็นทั้งยึดท่านนี้นี่ไปเลยไปเดินไปฟังริ่งที่นั้นก่อขวนจิตใจหนุ่มหนุ่มจิตใจเถิดเพื่อนหลุ่งเหลงเมื่อเมา เลยเสาเลยน้องเลยหนุกเลยดำเดี๋ยวาสาสลจาีทำไจะไใจหนมันมีแสง้ยมมันกสาหนแสงมได้าเลยเป็นอันใดเหนื่อยง่าย เดี๋ยวมีไส้รับไปทุกสิ่งทุกอย่างหัวเลียถือก็มีจะให้เลยขวดติดขี่กับไม่ลังมีเปลืองสีอย่างสีเงินไม่แห้งใส่ใส่คือสติปัญญานั่นชีวิตของเฮามันจิตถูกต้อง บุญบางงาบุญบ่เอาบุญมันก็บ่ได้ไม่ได้ได้บาปต่างๆเอาท่านเอามันก็ได้ยสั่งทีนท่าะขึ้นเหยียบเกนชีขนงาถดถูยันถกิหน้าขันยังหลายเป็นไหน จะมีได้เป็นสิจากโลกไปเปนงานความดีสิต่างสมเอาไว้นี่อันใดไม่ถึงจะเป็นสิ่งที่อาศัยสิจาน้าเดี๋ยวพิจาน้าไว้เดี๋ยวตั้งใจอย่างที่เหลือปัญหาเป็นไงมันบกพร่าเป็นหลอกอย่างนเป็นมุมเป็นสาวกับเกิดเพื่อนมันคนเด่น ลูกได้ผัวเลยเมื่อมาเมื่อแม่ต้องการนั่นหน้าหาเวลาที่เจอมาทำหน้าบ่ได้ทำเด็กร้านในสิ่งของอีละว่าเขาจะเสียเลี้ยไอ้ห้าเขาวัดเขาว่าละกินยาเมื่อได้อายุเสียใจเสียใจ มันถึงประการอีกมันมาลบขวนอีกอันไหนได้อันไหนก็ขวานพาละเมืองเนี่ยนอกจากเั้นกปกคือโกมันให้กระเดียรักรักษา อันนี้จะให้ตัวดีแล้วงามมาใช้หนาพ่อแม่อีก มันไม่ได้งานสบายดอก เด็ดหลุดอย่งนี้ล้านเนี่ยเด็ดล้านอย่างนี้เลยจนตายขลอก เรากิดงานเลยสั่งคนงานคนดีสั่งหาให้บ่ปีเนี่ยปีตัวหาท่านหาเหตุเอาเสียเรื่องของโลกของกิเลสตัณหาโลกจะนี้ว่ามีเวลาแต่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดสงบเบาแล้วมันจะอีกละแค่หนาวขนาดนี้หนาว เรื่องห่างข้าห้างไปก็ได้ดอกหัวห้างรับไปเแี่ยวเหนไหมหน้าฝนข้าฝนเห็นไหมมันีแต่จะเล่าข้ามันจะไปได้ยังไงไปหันข้าไปอยู่กับข้าอยู่ไม่ไปสั่งคนดีทำคนดีนั่นได้กันบ่ได้แต่มันข้าแต่สิ่งนั้นข้าเลย มันตายนานบ่มีฆ่าหลุดยังบ่ทันไงหลานก็ยังบ่ทันไงบ่ทันละให้ก็ยังบ่ทันหล่อหน้าก็ยังบ่ให้ตัดท่านดำตัดตายบ่ทันแตกไม่กิดว่าตายแต่ขวาแล้วมันได้บ่ทันนี่คือขวาได้ตัวมันตายมาันต้องได้ตายไปแล้วมันห็นอะไรอีหยังนะฮะท่านความดีมันเพื่อหงอะไรเนาะ ขอไหลในนั้นไม่มีใช่ไหมจิตหาทางแก่ฮะทางโกดมันถึงตัวเป็นคนสลาดมันจะสิผูกเจ้าขอมาเจ้าของมีคนสลาดเป็นไหนผูกข้าเราผูกสอบสอบเพื่อนกินปัญหาทั้งสามทั้งวันมันเป็นสั้นสอ่อย่างในไรทั้งสามที่กันไร เด็กไว้ในหนึ่งอยากแม่นึงไว้สังคนอยากแม่นึงไว้ถวายเจ้าอยากก็อีกแม่นึงมันเลยบอท่านมันก็เสียบอเสียเสียเสียแก่แก่จากจากข้าจากกินจากข้าวมันจะไปบ่ได้สายข้าวเยอะ็งแข็งเขาเป็นสอนหาแก่หาแข่นี่คือแี่ค่อใจแม่ มันละสายสลายใจทั้งเฮาจะได้สลายนี่สติปัญญาเนี่ยสอนตัวผู้นั้นเลยหลับความสุขความสบายเกิดหน้าบ่เป็นโมฆะที่เกิดมาเตาเดือดร้อนคล้ายแต่ท่านยิ่งความดีเอาไว้เจ็บหนักเจ็บในผสมกันหลายเองดอก มีความดีอันนั้นก็ได้เฮ็ดอันนี้ก็ได้ทำเป็นใจดีใจมันก็ดีใจมันก็เย็นใจมันก็ม่ทิพย์หลังสวรรค์อยู่บนไหนมีท่านอยู่บนไหนจะไปถูกมันมีความดีคือดีเท่านั้นแล้วยังไปได้คนชั่วไปก็ได้แต่ไปสวรรค์ไปมีท่าน อย่างนี้โรคเอาไว้กีคนดีคนบ่เต่าเต่าคนก็เลยดูหลงอยู่นั่นหายหมกไม่ว่าเลยพระที่คุณไปเกิดโรคหมกไม่ว่าไม่ว่าไรเป็นตัวนั่นข่าวมาเกิดมนุษย์ หรือนำพาอย่งนี้ไปเกิดนรกช่วยสัตว์เรานั่นในเรื่องใสทำความดีต่อไปทำทำอันนี้ทำอันนี้ถูกนรกมากไายเป็นทุกข์เป็นหลังอย่างใดนั่นถึงแม่เราในนี้สร้างในนี้เตือนจากความหลับความหลงเกี่ยวกับท่านเคยฝึก ในย่านในเกียร์เส้นเกียร์เส้นนะเวลาเด้แทนนั่นสวรรค์แน่ๆคือคนต่างคนดีอันนั้นนี่เดี๋ยวก็เกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมาลังมือตั้งหัวมนุษย์ทั้งหลายเลยปังหนาปังตาทำความดีบางคนเอาอย่างนั้นแบบเป็นอย่างคนดีคนนี้เซ็ตคือดีคนไปนรกก็ไป เพื่อประโยชน์แต่๋มันไปตกนรกเมื่อไหร่บดีคนทุกคนเดบบแร้อวางสัตว์นรกดีกว่าก็พวกพัะดีพวดคู้คุ้มาโทษอยู่นี่เรื่องจังเขาก็เลยอยู่ในขอบังคับบัทชาคือนักโทษเขาอยากออกไปเที่ยวข้างนอกเขาก็ไปเที่ยวได้เขาเยอะหเขาก็ไปทส่โซเใี่เปลี่ยน กินเขาก็ไม่กินทุกสิ่งอย่างลำบาก คุณนักโทษกินนั่งเขาก็นั่งหนึ่งนั่งนอนนั่งสุขนั่งสบายเช่นนักโทษบ่เป็นอย่างนั้นนั่งก็ทุกกินก็ทุกยื้อก็ทุกนี่คือคนนี้สติปัญญาคือคน มีธรรมะลงไปในโลกบวชพามาเล่าพาโยกพาล่าท่านจะได้ไปตกลุ้หนึ่งตกลุ้หนึ่งคือสารมนโลกทั่วไปเกิดแบบคือคนคุณมาถิดด้วยความสบีในเรื่องจำ้ำนักถิดด้วยหันมันพิดกันนั่นให้ทุกคนควรี่ละเว้นความเสื่อ เห็นความกลัวเป็นผิดเป็นไพ่เห็นความกลัว เป็นจริงที่ให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวหี่เลี่ยงความเลัวเหมือนความหนีกไส้อยู่ของแต่ที่กูลนองเหม็นอย่าไปถือว่าความเลัวมีเป็นขางหยุดบของดีเห็นกลัวเป็นเพียเห็นดีเป็นดีมีที่แก้หน้าแก้ไขไปอาจารย์ใจทั้งตัว ละเชื่อเริ่มเพิ่มดีเส้นนึ่งก็คือมีความสุขความสบาย ต่อไปในการทำงานเท่านั้นจะให้เรียนบ้านถึงจุดหมายปลายทางยังเดินทางอยู่ผมหาเสบียงแล้วนี่ก็หิวหิวในระยะทางกันดานไม่มีวันสืบวันหาหากให้เราเตรียมไปหิวหิวแน่ที่ไปกินบนไหน ไม่ได้เปลี่ยนไปพ่อเขาเปลี่ยนไปพ่อ เดี๋ยวนี้มันดึงยวนดังคือดันคนน่าจะได้สิ่งพาใส่ัยนี่เป็นตัวเดิมนะตาทึบเดี๋ยวนี้น่าสิอยากสิกินหนังก็ต้องเอาไปใครก็ต้องเอาไปเสียพาต้องทิ้งไปเดี๋ยวยังไง จะไปอาศัยทางไหนเน้นเราะมีเดี๋ยมีด่านคนต้องรับนะคิดยางหนึ่งให้เตรียมไปอ่าถึงเวลาทำขึ้นมีหวเนี่ยพวกก็สิเดียากเด็กกินเลยรับเลยน่การเดินทางเขาเตรียมตัวกระทั่งกันด่านไปถ่างไปแสนเงินอื่นไปเตรียมได้ คนเป็นหนึ่งนีอการนี้เขาจะหอบ ตาเสียไปที่หอบเงี้ยงใสไปหอบบนไหลมันทำมันอยู่มันมินพักบนอาศัยขึ้นมือแรมืองแรมเขาเจ็บเย่ำเลยทำมือเงี้ยงหายเขาจะหงายล่ะนี่ก็มีบุญมีกุศลจะไปคิดไปสบายนี่ไงเนี่ยมันมีท่าต่างๆไอ้บุญเอากุศลไว้ พยายามทำในนั้นวันนี้หยุดเลื่อนเอาไว้ตายไปก็จะพิจหวังดอกไม่ใส่ก้นดีเอาไว้สีอาศัยแต่ก้มประมาทอาศัยแต่ก้นมากง่ายอาศัยแต่ก้มสีข้าอาศัยจึงเราหนึ่งมันมีดีจักเทียร์นั่นเจนั่นสิไปซื้อไฟตามไปเสียเท่านั้น มานก็สอนใจของเฮาจับดึงเจ้วของเฮามันสอนเจ้วของเฮาเฮาโดยประมาทเฮาตื่นจากรับจากหลงเฮาก็จะไปถูกคิดถูกท่าส่งจากเดินจากตาที่กันดานที่หลันทั้งียงก็ที่จะได้สิ่งท่าอาศัยคือกายคือใจได้คือการสั่งความดี ไวประจำชีวิตเกิดความหนาความนี้ก็คือโดยพิษหวังขอพาสังชีวิตที่เจอหน้าพาสังสั่งแล้วนะมันสิไปพัดว่านประกันถูกหนึ่งงนก้อนหนึ่งงนก้อนเดี๋ยวหนึ่งก้อนปีหนึ่งก้อนเวลาตายมันถึงหนึ่งโลกก้อนเห็นด้ไม่ได้อันไหน เป็นไงเดินยหนูนะท่านพ่อแต่เสียงนี้พ่อนะเดี๋ยวนี้ได้เพียงเดีเป็นหัวร่างตายตายไปแลอวเคยเกิดอีกมันจะพิดหวังเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเป็นเสบียงเดินทางสอนมาประมาทเดือดขนขวาย ทำเหมือนเพื่อนเราเสียอยู่ใดโดยประมาทเลยต่างต่างตารักษากายวาจใจนีสติปัญญาสอนใจเท่านั้นบ่ผิดหวังเป็นสมาธิคิดเรื่อยๆไปมันจะดังจะมีความสุขสาดหนาทุกได้โทษ นี่หูนี่เป็นขาอะไรเยอะนี่นี่คือทางคนดีได้ประมาทเกิดหน้าจป็นหนีป่าเลยไม่มีโอกาสทางคนดีก็เขาผ้านี่ผ้าอนี่เรื่อยไปเสียมันไม่ผ้าจะเสีย ดได้ในทางในสอบนี้มันดีเกี่ยวกันได้นั่จ้ะนี่เทอว่าดีหรือนี่เป็นอะไรนี่ถือว่าหอมถ้ามันสอบมันจะแก่จิตใจแก่แก่จิตใจใจให้รู้แก่ผิดถูกไปจะให้หัวใจกี่ดอก แต่ใจท่านเป็นไงท่านถูกท่านผิดแต่เด็กของเฮาคือมีใจอจหน้าอยากเสียอยากทนเสียอยากเสียอยากทำเสียอยากมีเหตุท่านความดีจะไดยึดเจ้าของให้เต็มมีใจยังเป็นคนแบบประมาท กิดมาจะเป็นเสียสัตว์เกิดของตัวทางหนาพระมุขไปเจ้าสอนให้ให้ดีในเด็กสิตมุ่งค่าอันใดต่างใจนสอนคนได้รับเห็นรับประโยชน์ความสอนของคนหรือความเหนื่งตาของคน เป็นสอนให้ทั้งที่ให้วงเงินหยุดแต่าเราก่อขอเพิ่นมีมันหน่อยเพิ่มเติมอกว่าร่างท่านบ่ยังสอนให้เป็นคนยึดคนดีเป็นเสี่ถือท่านต่างท่านสอนทุกคนกับูพิษหวังมีความสุขความสบายตัวทั้งตัวกับที่เปลี่ยนตัวได้ได้ผู้หลุดทั้งหลาย ที่เจง่ายจะมันเสริมให้มันถูกต้องตามที่น่งข้างท่านขอทุกคนจงนั่งไปฝึกฝนจะมีเจเจง่ายละเชื่อเป็นเช่นดีก็จะนั่งมีความสุขความเจริญการที่บ่ายธรรมะเป็นหลักเราสมควรเจริญละเราจะจิตเพียงแค่นี้เอ้าง